اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشراقت نفسي takovih slijedženja poslanika alaih salatu wasalam. Prvi od takova da čovjek slijedi poslanika alaih salatu wasalam da ne čini ni jednu novotariju. ناشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي كان الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تقضي طول الصداره oni neće vjernici biti dok tebe Muhammede kao sudiju u sporovima svojim ne A nakon tvoje presude u dušama svojim nimalo se gobe ne osjete i ne dok se potpuno ne pokore سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي Često ljudi, kada im se nešto nudi, odmah gledaju šta su tu sevapi ili čevapi.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 للعالمين nismo te poslali o Muhammede osim kao milost svim svjetovima Pa neka je salavat na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu častnu porodicu i sve sljedenike sunneta do sudnjega dana. A zatim, draga moja braćo, prošli put smo kazali u serijalu da ćemo govoriti o poslaniku alaihi salatu wa salam, da se upoznamo sa našim Resulom, da se upoznamo sa našim poslanikom, da se upoznamo sa onim koji je najbolji među poslanicima, a da onda ne govorimo među ostalim rogovima. Znači, najbolji poslanik, najbolji imam, najbolji muđahid, najbolji muž, najbogobojasniji, najskrušeniji, najskrobniji i samo naj, naj, naj, Rasulullah sallallahu alaihi wa I zato nam Allah žele šanu kaže, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْفَةٌ حَسَنَ Vi u vašem poslaniku imate najljepši uzor. Nemate potrebe o ljudi, nemate potrebe o čini, da se okrećete lijevo ili desno i tražite sebi lidera, pored Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Prošli put smo kazali samo tri haka koja ima poslanik ali se ratu od sram kod nas. Prvo je iman u njega. Moramo vjerovati potpunim vjerovanjem da je Allah te bareke wa ta'ala poslao poslanik ali se ratu od sram. I to je jedan od ruknova imana. Moramo voliti naše poslanika ali se ratu od sram. Kako ćemo ga voljeti? Pa mora nam biti draži od naših očeva, od naših sinova, od naših žena, od naših porodica, od naših metaka, od naše trgovine, od kuća u kojima se nije posjećamo. Mora nam poslani kada je sratu od sram biti draži od svega ovoga pobrojanog. U protivnom, nema fajde od vjerovanja. To je onda samo zam, to je obmana, A Allah te bareke u ta'ala će nagrađivati jakim, potpuno ubjeđenje, a nikako površno vjerovanje. Kazali smo da moramo apsolutno slijediti poslanika ali sratu sram. U svemu, a pogotovo u ibadetima, nemamo pravo ni da dodajemo, niti da oduzimamo. A za danas smo strenili nova tri haka. Koja ima naš poslanik kada je sada tu sedam. A to je da ga slijedimo, da se povodimo za njim i da ga uvađavamo. Otvorite svoja srca i pripremite svoje uši da u vaša srca ulazi sve ono sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi ve sellem od Allaha dželle šanuhu. Jer ga Allah dželle šanuhu nije poslao da on smišlja vicere i da on nudi onako što mu bude od šeifa, nego ga je poslao sa objavom koju nikad niko neće moći oboriti. Pa kaže Allah Đelešanu za našeg poslanika وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا On nije po svojoj hevi pričao. Po svojim strastima in huwa illa wahjun juha nego je to objava od Allaha Đelešanu koja mu se dostavlja. Mutaba lehu, slijedženje poslanika, ali salatu od salam. U čemu slijedženje? Sjećanje poslanika, ali se razu od sram u akidi, u temelju. A zbog čega je Allah Čelešanu poslao poslanika? Poslao ga je da potvrdi tevhidu al-ibadan ili tevhidu al-uduhije. Da popravi kod ljudi ono gdje su skrenuli ili krenuli za nekim drugim. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله Ako ih upitaš za prvi tevhid, tevhidu rukubije, znaju li da ima Allah, znaju, evo vidiš da znaju Kur'an kaže. Kada ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju? Kažu Allah. Ena ju pekun, pa kuda se onda odvećete? Pa je cilj slanja svih poslanika i svi su govorili jednom rječenicom Ja kaum, i'abudullah, ma lekum min ilahin gajru. O narode moj, obožavajte Allaha žele šanu, vi drugog Boga osim njega nemate. Kako ćemo obožavati Allaha? Muhle sine lehuddin, iskreno i ispravno, ispovjedajući vjeru samo Allahu te barakem wa ta'ala. Pa je poslala Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nakon što je bio Isa alaihi sallatu wa sallam, od koga napraviše da je neuzubila Bog. Ili da je Boži sin. I da li je i, ili da li je, ili da je trojstvo. Pa je došao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I to je ključ za ulazak u tim da kažemo la ilaha illa Allah. Nema drugog Boga sem Allah. Wa anna Muhammeda Rasulullah. A da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik. Pa nam akida mora biti kao što je akida kod naše poslanika, ali sada tu slan. Govor nam mora biti upravo onako kao što je govorio poslanik, ali sada tu slan. A njegov govor je bio sažet, je zgrobit, jasan. I njegova, naša djela moraju biti kao djela poslanika, ali sada tu slan. Jer je on sallallahu alaihi wa sallam kazao, ostavlja vas na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan i neće zalutati osim u propašteni. I zato nam Kur'an kaže od tebi uhu, la'allakum tehtedun, za njim idite, njega slijedite da bi bili na pravom putu. Sljeđenje tog pravog puta, to je drugim riječima ostavljanje straputice, Allah Čelešanu je stavio šart za ljubav prema Allahu Čelešanu. I laže ko kaže da voli Allaha Čelešanu i ni zato imamo dokaz ko ne bude slijedio poslanika ali sratu od sram. Jer Allah Čelešanu kaže kul in kuntum tuhibbun Allah fastabi'uni. Ovdje se spominje ova riječ mutada'a. Juhbibukum Allah wa yagfir lakum dhunubakum. Reci, reci mu Muhammede, Ako kažu da Allaha voli, neka za sebe umiđu. Neka tebe slijede, pa će i Allah zavoljati. Znači, ovo je šart da ti Allah žele šanu u nekoga zavolio. I nemoj da sumnjaš. Moraš biti ubijeđen da Allah te bareke u ta'ala ne voli greši kada učini grijehe. Ne voli novo tada da učini novo tarije. To je najveći grije posle širka u Allah te bareke u ta'ala i oni poznati veliki grijeha i on spada činjeno da li je spada u veliki grijeh. Od ispravnosti sljeđenja poslanika ali salatu wa salam jeste slijediti poslanika ali salatu wa salam apsolutno. Šta to znači? To znači da ne smijemo dodavati. Jer kaže poslanik ali salatu wa salam Men amile amela, lejsa alejhi emruna fehovaret. Ravahu muslim. Ko uradi posao, a nije poslanik kada je salatu wasalam na to, nije to radio, fehovaret. To se takav posao se negira. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Ako nešto uradi, kaže, ubijeđen je u nešto, a nije tako radio, nije kazao, nije bio ubjeđen, poslani kada je salatu wasalam, to se odbacuje kao što je došlo, kao što je došlo kod Buharije. Rabi Allahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ali. Znakovi sliječenja poslanika, ali salatu wasalam. Prvi od znakova da čovjek slijedi poslanika, ali salatu wasalam, da ne čini ni jednu novotariju. Znači, onaj ko kaže za sebe da je sunnija i da želi da bude na putu poslanika ali sratu od sram, ne smije da ima ni jednu novotariju. Kao što ne smije ni jednu da počinje zinavuk. I ako to ne do Allah uradi, ima šarijat je rekao svoje. Kao što ne smiješ da piješ, kao što ne smiješ da kockaš, kao što ne smiješ da zakidaš, na vagi, kao što ne smiješ da činiš bilo koji drugi veliki grijed, kao što je kamata i ostalo, ali ne izvode iz vina, tako ne smiješ činiti ni jednu novotariju, pa će na fugul muhalete suprotno od toga biti da onaj ko kaže da ima mutaba, da ima slijeđenje, onda šta slijedi, novotarije ili ono što je suprotno novotarija, a to je sunnet poslanika, ali je sada tu sada. Sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, i njegovi pravedni halifa. Zato što je kazao poslanik, ali je sada tu sada. Alejkum bi sunneti, wa sunnet al-hulefa rašidina nehdijina min ba'di, عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة Držite se moga sunneta i sunneta moji pravedni halifa upućeni. Abdu alejha bin nevađid. Držite se kao da se očnjacima to zagrizli. I pazite se dobro iz višnotina, jer je svaka iz višnotina novotarija, a svaka novotarija je, novotarija je zabuda. Drugi znak, da neko ide za poslanikom, ali je sada tu od sedam. Jeste da mu poslanik, ali je sada tu od sedam, bude sudija. Allahovom knjigom i njegovim sunnetom, sallallahu alaihi wa sallam, znači čovjek koji kaže za sebe, ja slijedim sunnet poslanika, ali je sada tu od sedam, možemo ga lako iskušati. Kaže Allah, tebareke wa ta'ala, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako mi tvoga gospodara oni neće vjernici biti dok tebe Muhammede kao sudiju u sporovima svojim ne prihvati a nakon tvoje presude u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i ne dok se potpuno ne pokore Znači čovjek kome nije dovoljno da mu sudi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to jeste Kur'an i sunnet, sami kažete šta je on i u koju kategoriju spada. Treća korist ili treći znak sveđenja, draga moja braćo, jeste da sunnet treba uzeti onako kakav je on. To jeste kako je radio poslanik sallallahu sallallahu alaihi ve sellem. Ne smije se, kažemo, dodavati. Niti se smije oduzimati. Znači, ne smijemo sunne sredati matematičkim očima. Ovo je farza sunneta, pa ovo moramo. A ovo je sunneto sunneta, pa ovo ne moramo. Nego moramo na sunnete gledati jednim okom. Prihvatamo sav sunnet. Ali ako nam se nekad omakne da nismo neki mustahar učinili, a to je činio poslanik kada je sada tu selam, da što prije pokušamo da ponovo upalimo i da nam i taj sunet ne prođe. A ako vađiba nema priče, ako je poslanik kada je sada tu selam naredio bradu, nema tu više polemisanja. Ako je poslanik kada je sada tu selam zabranio spuštanje odličete do članaka, To više nema polemisanja. Tu nema taktiziranja. Tu se moraš pokoriti ili se suprotstaviti poslaniku ali salatu wa salam. A on sallallahu alaihi ve selleme kaže Kullu ummetin jedhulu džennete illa men eba. Sad će moj ummet u džennet, u džennet osim oni koji neće. Ile ne je eba ja Rasulallah, pa ko to neće u džennet? Al, men asani, fakat eba. Omen a'tani dehala džennet. Ko bi bude nepokoran, odbio je da uđe u džennet, a ko mi se pokori, ko mi se pokori, taj hoće u džennet, drugim riječima, kao što je kazao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Prenosi Ajša da je došla skupina ashaba, koji su se raspitivali šta je sve radio poslanik alaihi sallatu wa sallam, kada ga oni ne vide. Znači, nisu se bili zadovoljili svim onim sunenima koje su vidjeli do poslanika ali je salatu od salam, kruži među ashabima, pa su tijeli više. Pa jedan pitao šta je radio poslanik ali je salatu od salam i na kraju je njihov zatučak bio. Jedan je kazao ja neću nikako jesti meso. Drugi je kazao ja se neću ženiti. A treći je kazao ja ću postiti i nikada neću prekidati. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi ve sallam čuo za ove izjave, popio se na svoj minber, zahvalio Allahu te bareke wa ta'ala onako kako Allahu dolikuje, a zatim je rekao, ma balu akvamin, je se razdahuna an šejim asnauhu, šta je ljudima koji omalovažavaju sve ono što ja radim, fe vallahi inni la'alanahum billah, wa ešeddu lehu hašje, neka znaju da ja od njih najbolje poznajem Allaha Đelešanu i da sam ja od njih najbogobojazniji biva, da li vi dodati nešto na ono što ja radim, a ja, to jeste Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najbolje poznajem Allaha Čerlešanuhu. I ja se Allaha Čerlešanuhu najbolje, najbolje bojim. Da vidimo koje su to prote od sliježenja. Često ljudi, kada im se nešto nudi, odmah gledaju šta su tu sevapi ili čevapi. Nažalost, danas ljudi puno gledaju čevape. Malo je oni koji gledaju prvo ahiretski balans i šta će biti u ahiretskom rusaku. Pa da vidimo nekoliko predaja koje su postreg za one koji slijede poslanika sallallahu alaihi veselem dostojno. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, a svi ovi rivajeti su u sahihu džanija ko šeha Albanija, od Tirmizije i Mađeta i drugi, Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al mutemesiku bi sunneti, inda fesadi ummeti, lehu ešum mjeti šehid. Onaj ko se bude držao sunneta, moga, u velikim neredima u kojene će biti moj ummet, to jeste u vremenu kada će moj ummet ostaviti sunnet, imat će nagradu stotinu šehida. Dalje kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam, Ibn Beni Israile iz Teraku, على اثنين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاثة وسبعين كلها في النار إلا واحدة Kaže Benu Israil, židovi su se različili u 72 skupine. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِكُ إِلَى 73 فِرْقَا A moj će ummet se podijeliti u 73 skupine. Kulluha bin nas. sve će ove skupine u vatru. Ovo je rekao Allahu poslanik ali salatu wassalam koji ne govori po svome hiru da ne bi neko kasnije pogrešno tumačio. Illa wahide, wama hiya ya Rasulallah, osim jedne, pa odmah sahabi se interesuju šta je sa njima. Koja je to skupina koja neće u vatru? Pa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alladhi ana عليه اليوم واصحابي kaže to je ona skupina na čemu sam danas ja i moji ashabi. To jeste, to je ona skupina koja bude na Kur'anu i na sunnetu. Ovo je samo znači kap vode u moru. Šta se sve može kazati u pogledu slijeđenja poslanika ali salatu od sedam. Ali mi, zbog ograničenosti vremena, samo dajemo znači signale ovog hajra a neka se svako više od toga napaja. Peti hak koga ima poslanik kada Ali Salatu Vosalam kod svojih sljedenika jeste el iktida u bihi. Jeste da se povodimo za njim sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi se danas često povedu za neki. Neko im ispriča svoju priču i oni potpadnu po tu priču. Zamislite da tako ljudi imaju čista srca i čista pluća, to jeste duše, pa kada čuju poslanikov govor i poziv da krenu njegovim putem, da se povedu i da potpadnu pod poziv poslanika ali sratu od sram, koji bi to hajr bio za svakog pojedinca i koji bi to hajrovi bili za društvo i za zajednice, kamo sreće da naš narod zna ko je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. I zato nam Allah daje kod. Poziva naše poslanike, ali se ratu od sram, da se on ugleda na prošle poslanike. Pa kaže uslišeni, u najke ledine hada Allah, tadi hudavom ekstedi. To su oni koje je Allah uputio, poslanici prije tebe o Muhammede, pa se za njima povodi. Znači, svi Allahovi poslanici, za njima je bilo se dobro povoditi i za njima se je bilo naređeno povoditi. I zato je poslanik kada je salatu wasalam samo se svrstao u tu karavanu najbolji Allahovi robova poslanika i nastavio tamo gdje su oni davno nekada stali. Zato nam uzvišeni kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْلَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Vi u vašem poslaniku imate najdostajanstveniji uzor. Imate u tome poslaniku sallallahu alaihi ve selleme najbolji uzor za koga? Za onoga ko hoće Allaha i onaj svijet i ko puno Allaha te barake wa ta'ala spominje. Koje su vidljivosti tog slijeđenja? Navećemo samo nekoliko primjera. Naime, jedne prilike Omer radi Allahu ta'ala anhu, taj veliki Omer, danas čovjek ako ima preko 90 kila, ne može skrušeno da hodi po zemlji. Mora taj njegov tenet da osjeti svako stvorenje, a često insan od njegove oholosti. Pa ti se takvi trebaju tješiti da su najmanji za glavu i do prca manji od Omer radi Allahu ta'ala anhu. Niko od nas nije uzeo magarca, a da su mu se noge vukle po zemlji, to se ipak desilo. Omeru Allahu ta'ala anhu, tom velikom čovjeku, koji je klanjao jedne prilike, pa ga vidio jedan čovjek i rekao mu, o Omere, šta to radiš? Kako to klanjaš, Omere? I ovo se ponavlja danas često. Ljudi se često vide i kaže, šta to ti radiš? Kakav je to vid klanjanja? Juče je gledam na internetu kako jedan pobožni tučin u poslaniku moj džami klanja draga moja braćo na jednoj nozi, druge nema nikako. Otkinuta je visoko poviš koljena. Jedva sam zaključio da čovjek nema druge noge. Tako je skrušen. I tako stoji nakon noćni na piva. On je ostao dugo, dugo još da klanja. U Ramazanu je to dozvoljeno. Pa su ljudi primijetili da čovjek nema noge, ide potpuno smireno na ruku, kao da ima obe noge. Iako mu u tom momentu dozvoljeno da se potpomogne štapom, stolicom, ovim ili onim. Ali on je našao užitak, pa mu je Allah Čelešanuhu stavio ga pod vinklo, on se ne ljulja nimalo. Zato što dobro zna šta hoće i dobro zna koga slijedi. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, ja ništa ne radim osim ono što sam vidio poslanika sallallahu alaihi ve selleme tako da radi. A šta je rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme u pogledu na raza? Kaže, sallu kema kena ra'ejto muni u salli. Klanjajte kao što ste mene vidjeli da, da klanjam. A samo je jedno između ostalog na sabahu proručio sunu al-Araf koja prelazi čust na jednom rekiatu. Da ne govorimo da je Aisha radijallahu ta'ala anha provjeravala da li je umro poslanika ali je se rad u strana sešti ili još uvijek živ. Da ne govorimo da su mu noge oticale. Pa mu je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha O Allaho poslaniće, za nije dosta, za ti Allah čel nije oprostio što si uradio i šta ćeš uraditi? Nije rekao, baš si dobar predlog dala moja ženu, Bog ti svako dobro dao, nego je kazao, efela ekuno abde šekura. Za da ne budem Allahu zahvala rob, znači kada hoće da zahvališ Allahu Đelnešanu, na najbolji način, onda klanjaš kada drugi spavaju i hrču. Odlučio je Omer, to jeste Ali radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike da obili hač i umru. Pa je prilikom obreda činio neke postupke, koje je osudio Osman radi Allahu ta'ala anhu i htio da mu to zabrani. Pa mu reče Alija radi Allahu ta'ala anhu, neću ostaviti sunnet od Allahu a poslanika sallallahu alaihi ve selleme zbog negodovanja ljudi. To jeste Osmane, uz veliko poštovanje, to je tvoj problem što ti nisi uspio da je poručiš se i ovim sunnetima koji ja znam. ali Alija radi Allahu ta'ala anhu, pored svoje hrabrosti i vojskovanja, vojskovanja, bio je veliki poznavatelj Allahove vjere i sunneta poslanika Ali Salatu od Salam, a znamo da je on Amidžić poslanika Ali Salam i da je fizički ličio na poslanika Ali Salatu od Salam. Druge prilike rekao je Alija radijallahu ta'ala anhu, ja nisam, kaže Allahu poslanik, ja nisam poslanik i ne dolazi mi objava, ali me niko ne može razuvjeriti osim da sve uradim po Kur'anu i sunnetu. Kaže Ibnu Mesud, rabi Allahu ta'ala anhu, zanijetiti sunnet je bolje od mudruvanja u novotariji. Vidješ i Ahmed od Ibnu Omera da je usmjeravao svoju devu u jednom određenom pravcu, pa je bio upitan zbog čega koristi takav metod, pa je rekao ovako je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, a druge prilike je prošao ispod palme koje više nema, Pa su mu rekli, zašto se saginješ? O, Abdullah ibn Umar, kaže, ovako je radio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Ebu Osman, al-Hiri, kaže ko sebi zapovidi neki sunnet, potegao, potegao je za mudu stvar. Ako sebi naredi nešto od strasti, progovorio je i uradio je ono što radi novotarišt šesta šesti hak našeg poslanika ali i salatu u salam kod nas sami, draga moja braćo jeste uvažavanje da ukrid lehu sallallahu alaihi wa sallam i poniznost pred poslanikom ali i salatu u salam i to će biti druga hudba današnjeg petka uz Allahu te barake u ta'ala pomoć a kulu kao mi hada ostavljeno u lekom festavu feruhu innahu huva zafuru rahimu الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uvažavanje poslanika alaih salatu wasalam i poniznost pred njim je velika lekcija koju treba da izuči ovaj ummet. Kaže Allah te bareke ve taala opisivajući naših poslanika alejhi selam, kaže inna arsalnaka ke shahida wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Kaže o Allahu poslanice, mi smo te poslali kao svjedokom donosio radosti i vijesti i onim koji treba da upozori ti si da'ija Allahovom dozvolom svjetlošću koju, koju, koji ti je došao od Allaha te tabareke wa ta'ala. Navešimo nekoliko primjera šta znači uvažavati poslanika alaih salatu wa salam i biti ponizan pred Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Sunan Huđurat koja govori o sobama poslanika alaih salatu wa salam u njoj nije ništa drugo nego upravo odgovor za ove vidove uvažavanja poslanika Ali Salatu Osram. Prvi vid uvažavanja je da čovjek bukvalno ne napravi ni jedan potez, to jeste korak, a da zato mu nije odobrio Allahov poslanik Ali Salatu Osram. Zato Allah Želešanu kaže Ja ejuhan nadina amenu. Počinje ovu suru tako. La tuqaddimu bejne jede illahi wa rasulih. O vjernici, nemojte jedan korak napraviti prije Allaha i njegovog poslanika, ali i sratu od sran. To jeste ono što vam nije dozvolio Allah i njegov, i njegov poslanik. Dalje, Allah žele šanu nastavlja pa kaže, ja ili uhrledina amenu, la tarfa'u asfaltakom, tauka sultim nebi. O vjernici, nemojte vaš glas, vaš ton, da podignete iznad tona Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, zabranije se korak pogrešan. Zabranije se nadvikivanje pred poslanikom alaihi sallatu wa sallam. To se danas odnosi ako se citira hadis. Ako se objašnjava neki sunnet da ne kažeš ne bi se ja s tim složio. Ili neko tamo kaže drugačije. Ako je hadis jasan, i nema opće značenje i nije derogiran i nije neistrava lanas prenosilaca, tebi je samo da kaže se ni ana o alba'na, čujem i odmah se pokoravam. A nikakvo filozofiranje pored toga. A isto tako, da ne dozvoliš sebi da svojim glasom nadvišiš glas onoga koji kaže Kao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, treba odmah da ti padne sistem. Da kod tebe odmah nestane struji. Da odmah, znači, prestane sa pričom. I da se ponašaš onako kao da si imao priliku da sjediš pred vrstu Allahu sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, draga moja braćo, da smo danas u prilici da nam hod podrži Allahu poslanik alaihi sallatu wa sallam. Kako bi mi izgledali? Kako bi mi svijedili? O čemu bi razmišljali? Šta bi posle te hudbe sve uradili? Kad bi došli na hudbu, a znamo kakvih je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, minut do ezana ili posle ezana, ili bi došli prije na osam dana. Moramo se unijeti u sunne poslanika, ali sallatu wa sallam, Jer njegov sunnet je živ. I on je nama ostavljen kao emanet i blagodat. I ako hoćemo da se unesemo kao da je Allaho poslanik ali sratu od stran živ, onda imamo priliku jer je njegov sunnet sam nama dostavljen. I nemamo potrebe da ponovo tragamo i ispitivamo određene predaje pred nama je samo da se pokorimo i da se oduševimo tim moralom i tim vidom obožavanja Allaha te barake od strane svih poslanika, a pogotovo naše poslanika ali salatu selam i da definitivno budemo oni koji će se potpuno potruditi da što više njegovog sunneta u svakodnevni život uprazne i potom žive. Allah Đelešanuhu daje znakove dobrote kod ljudi koji se stišaju pred poslanikom alaih salatu wa sallam. Pa kaže uzvišeni inna ladine gubbuna asfatahum inda rasulillahi ulajike ladine ta'ana Allahu kulubahum li taqwa oni koji stišaju svoje glasove pred sunnetom poslanika alaih salatu wa sallam takvima će Allah Čelešanuhu dati dobro. U njihovim srcima je takvaluk. Lehum marufiratum wa ežuna alim. Takvima će Allah Čelešanuhu oprostiti. I takve kod Allaha Čelešanuhu čeka velika nagrada. I za sam kraj, da vidimo nekoliko vidljivi znakova od uvažavanja poslanika, ali sada tu od sada. Govorio je Amr ibn Az. Kaže, jednoga sam dana rekao, niko mi nije draži od Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. I niko nije vredniji da mu se posvjeti pažnja kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam. Kada bi ga moje oko pogledalo, nikad ne bi skidalo pogled za njega. Moglo se dešavati bilo šta pored toga, a da ja ne bi spustio pogled sa Allahova poslanika ali i salatu od sedam. Vidiš imam i crnici od Enesa radi Allahu ta'ala anhu da je rekao nije Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam nikada došao pred ashave od muhađira i ensarija a da kada bi među njima bili Ebu Bekri i Omer da nisu oni bili prvi koji su pogledali u poslanika ali i salatu od sedam. Znači, ja sami se, draga moja, začeo natjecali stalno. Nikada nismo mogli biti umorni u pogledu sunneta. Jedno smo čekali da neki novi sunnet uradi. I da neki novi sunnet još bolje ožive. Da bude svakodnevno sa u ovom životu. Pa bi oni pogledali o Allahu, a poslanika sallallahu alaihi ve selleme. A i on bi sallallahu alaihi ve selleme pogledao u njih. Oni bi se njemu osmijehnuli i on bi se osmijenuo prema njima. Prenosi se od Usame ibn Šariqa, radi Allahu ta'ala anhu, kaže, došao sam kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, a njegovi ashabi sjede oko njega, tako lijepo posjede i tako ga pažljivo slušaju kao da su im ptice na njihovim glavama. Kaže Urve ibn Mas'ud, nakon što su ga uputili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme neposredno nakon potpisivanja ugovora na, na Udejbiji, došao je pa je posmatrao kako ljudi poštuju Allahov poslanika sallallahu alaihi wa selleme pa je rekao tako mi Allaha nisam nikad nikoga vidio da više poštuju svoga predhodnika kao što ashabi poštuju i vole svoga poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Vidio sam Kisra i njegovu vladavinu, vidio sam Kajsar i njegovu svitu, vidio sam Neđašiju i njegovu kraljevinu, ali nisam našao nikoga da tako cijeni i voli svoga prethodnika kao što to ashabi vole svoga poslanika. Svađali bi se ili otimali da vodu koju on potrebio zavde, da ona ne padne, ne bi mu zlaka s glave spala, a da se oni ne bi podrinuli ko će uzeti i zadržati kod sebe. To su oni koji vole Allaha Đelešanuhu i koje voli Allah Đelešanuhu, to su oni koji slijede svoga poslanika i zato, draga moja braćo, u slijedjenju poslanika, ali sada tu je samo dobro. Od danas, neka svako napravi revizije u svom životu, neka sebi postavi određena pitanja, gdje sam, šta sam, koga slijedim, da napraviš reviziju u onih deset kategorija koje su spomenute u ajetu. Ako su ti te deset kategorija, draže od poslanika, ali sratu od sram, znaj da sa islamom nemaš ništa. Znaj da moraš doći te obe, Znaj da se tvoj život i tvoj metak mora počiniti sunnetu poslanika ali i salatu od sram. I to nije mustahab. To nije dobra volja. To moraš ako hoćeš za sebe da tvrdiš da si musliman. La ikraha fit din. Nema prisile u vjeru se odnosi na židove i kršćane i druge. A za sebe ima prisile. Ti se moraš natjerati ili da te neko natjera da slijediš dostojno i dostojanstveno najboljeg Rasula, najboljeg imama i samo najboljeg Allahu poslanika, ali i salatu od sram. Neka je salavat na Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jer meleki inna Allahu wa melaiketahu yusalluna ala nebi, ja ijuha alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Zaista Allah, jelle šanuhu, i njegovi meleki donose salavat na poslanika, ali i salatu od sram. Pa o vjednici, donesite salavat na poslanika, ali i salatu od sram. A poslanik, ali i sram, kaže na salla alaihe salata wahida, sallallahu alaihi ašare, bi ašare, ko donese na mene jedan salavat, Allah žele šanuhu na takvog donosi deset salavata. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اعز الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم رد الأمة الإسلامية إلى إلى السنة المطهرة ردا جميلا اللهم حبب إلينا السنة المطهرة يا رب العالمين اللهم ارفع راية السنة في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من نصر سنتك سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم حبيب إلينا الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخرج من السجون إخواننا وشيوخنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وحد